Martin Aramendi, ataungo zapes eta UEMA mankomunitateko presidente, egunon? Egunon. UEMA ipatu dugu, UEMA beraz eh, ego Euskal Herriko herri Euskaldunen mankomunitatea dela erran eh, zu behar bada, ematen dizkigu e, eh, zertzela da gehiago, zer den UEMA noiz sortu zen da zemate herrik osatzen duzuen? Bai, bueno, UEMA da ego Euskal Herriko udalerri Euskaldunen mankomunitatea. Eh? Bueno, ego, ego Euskal Herriko azimarratu dut, ze legeak ezbaitu albidetzen e, iparraldeko herriak eta egoaldekoak mankomunitate berean egotea. Eh? Bagabiltza, eh? iparraldeko udalekin, udal batzuekin lanean, e, interesatzen zaigu guri ere, iparraldea hor present izatea, baina orain goz, ba, ego Euskal Herriko udalerri mankomunitatea da. Eta orain berean, eun eta emezortzi udalerri e, biltzen ditugu, mankomunitatean, guztira eunda iruro eta zortzi udalerri dira egualdean uemakide izateko baldintza betetzen dituztenak, baina Oietatik, bai, egun dirakide. Ze baldintza bete behar dituzte herriko txek, udale txek, e, eh, zartzeko uemako mankomunitate hortan? Bai, hor formula matematiko bat aplikatzen da, egiten da, e, udalerriko euskaldun opurua, gehi ia euskaldunak, zati bi. Mm. Eta horrek eragik eta horrek eman behar du, ba, euneko irurogeita tasa. Ei, irurogeita edo hortik gorako ematen badu, ba, uen izan daiteke. Bai. Nahi du, Euskaldun Euskara jakiten duten jenden populuaren kalkulu eh, kalkulua egiten duzu. Ezagutza, da, ez, bai. ez baliatzea, baizik eta ezagutza, Euskara ezagutzen dutena hori da, ezagutza, ezagutzen dutenak edo ia euskaldun direnak, eh? ba, esan dezagun e, euskaraldia haintzat <laughs> hartu da, ba, belarri prest edo diren horiek ere ba, kontuan hartuko lirateke. Eh? Ulertzen dutenak ere, ia, ia euskaldun diren horiek ere, ba, pizkal mintzatzeko gai direnak ere eh, kontuan hartzen dira bai. Beraz, erran dezakegu, herri direla, ueman kidez diren herri, demen demezortzi herri horiek direla, herri euskaldunak, euskaldun kopurua askia handia duten herriak. Hori da, hori da, bai, hala da. Gero hori da ezagutza, gero bada bestalde eh, erabilera. Beraz, bai. erabilera galdutu nahi nizuke baitere, zera badakigu erabilera initza apaltzen dela ezagutzatik. Nolako erabilera ze, ze portzentaia dute uemako herri horiek? Ba, bueno, denetirago, eh? Ehor, e, entzungo zenuten, bada ukau kontzeptu bat, azken urteetan, ba, indar ahondi hartu duena, eta hizkuntzat aratago ere, ba, beste eremu batzuetan ere erabiltzen dena, arnazgun, Da, eh? hitz eta hor ba guk e, bereizketa bat egiten dugu. Hau da, erabilera e, etxekoa eta kalekoa biak batuta zati bi egin eta ehuneko laurogeitik gorako portzentaia ematen dutenak guretzat dira arnasguneak, arnasgune beteak. Eh? Eta olako herri batzuk, ba, badauzkagu. Eh? Tamalez, gero eta gutxiago. Gero, e, eraiketa hori egin, eh? etxeko eta kaleko erabilera, zati bi, jurogei eta larogei artean ematen dutenak, hoia ditugu arnazgune erasanak. Eh? Euskararen erabilera esan bezala, euneko jurogei eta larogei artean dutenak. Gero dauzkagu, jurogei eta berrogei artean daukatenak, eta horiek, dira ba, nagusitasunik gabeko udalerri euskaldunak, eh? euskara nagusia zen udalerri euskaldunak, eta gero dauzkagu baita ere, erdara nagusi den udalerri euskaldunak. Eh? Hoiek izango irateke, euneko berrogeitik berako erabilera dutenak. Beraz, ikus dezakezunez, ba, eh, denetik bada. Eh? Badira arnazgune beteak, erasanak, nagusitasunik gabeko udalerriak, eta ba, erdara nagusi den udalerriak. Beraz, erdara nagusi den udalerria posible da uemako kide izaita ala ere? Bai, ezagutzaren datuek eh, hori albidetzen badute, eh, lehen esan dugun bezala, ba, uneko iruro tasa horretara iritsiz gero, bai, bai, bai, eta badira, eh, ba, eh, Hora, adibide bat jartzekotan, ba, ondarribia izango ditzateko ditako bat, eh? iparaldetik gertu dagoena, ondarribi, edo, ba, ez dakit, eh, ernani eta ez dakit nola ibiliko diren, baina, bai, udalerria handi hoiek, eh, ba, tamalez, eh, horietan erdara nagusi eta kalean. Eh? E, e errandiguzu beraz, eh, beteko herria direla, egun benetako herria euskaldunak, Euskerak gien entzuten diren herriak. Arnazgune beteko E, eh, zailkapen hortan, egun da menetzi herri udalerri horitetik zen irateke zailkapen hortan? Datu horiek ez ditut bain nik bertan eskura, baina hor, hor ba, herri txikiena sartuko lirateke. Eh? Esan dezagun, ba, gipuzkoan, ez dakit, eh, bertan, amabos bat izango lirateke, amabos togei inguru hortan, eta behar behar bada gehiago, eh? baina eta Nafarroan ere ba ba hor sartuko lirateke zakite lesaka bat edo goizueta bat edo eh holako tipologia horretako herria datuak ez ditut eh, baina bueno beste beste batean emango dizkizuet eta baina, ba- kontua da e, ohartuta daudela ba herri hoietan ere ba hori gerota ta datu koeskarregoa ditugula eta ba, bueno, gure diskursuaren eh, muina gaur egunda ba gune hoiei eutsi berdiegula hor daukagula erronka handi bat euskera egunero erabiltzen den, egunero birsortzen den eremu hoiei eustea oso oso oso garrantzitsua dela. Zu ataungo hau zaitugu, ataungo alkate, pentsatzen bai. dute ataun zartzen dela lehen zailkapen hortan, beraz arnazgune osoko herri baten barneko alkate, e, zer baldintza edo egunerokoan adibidez herriko etxean, zer erranai du e, arnazgune betiko herri bat izateak? Bai, ba, bueno, eh, herriko etxeetan, e, uemako udalerri gehienetan, hau ez da e, kalera bilerarekin konparagarria, baina osea, udalerri asko eta askotan, eta ataunen ere bai, ia eguneko egun euskara funtzionatzen dugu. barne, harreman, e, dokumentu, e, batzarretako deialdi, akta, e, dena da euskaraz. Badira kasu batzuk, ba, herritarren batek e, eskatzen badu, ba, erdara edo gaztelaniaz ere jaso nahi duela informazio hori, eman egiten zaio, ze eskubidea du, baina iritsi gara ba, urteetako lanaren ondoren eh, herriko etxean e, eh, eunek egun euskara funtzionatzera. Eta horrela, begiratzen badugu eh, e, uemako gainerako herrietara ere, esango nuke, askotan da askotan horrela funtzionatzen dela. Eh? Eta hor bai, eman dira, ba, urratz garantitxuak gero besterik da, ba, kalera ateratzen garenean, eta orain, ba, plazan e, ikusten dugun egoera, ez Eta hori erraten dugu, ba, garai batean e, alderantzizkoa zen egoera, hau da, uema sortu zen garaian, laro eta mar, laro eta mar, amaika urte horietan, e, udalek gaztelania funtzionatzen zuten, barne hizkuntza edo lan hizkuntza gaztelania zen, hori irauli egin da urteekin eta lan askoren ondoren, baina eta orduan, orduan plaza euskalduna zen, eta orain alderantziko gertatu da. Eudalak, barne harreman horiek euskaldun du ditugu ninean, ba, plaza erdaldun ari zaigu, etengabe. Hmm. Eta plaza edo karrikar eh, ba, ari den e, sentsazio horrenkari, erabaki duzu eh, lan bat, proiektzio bat egite amar urte barru, e, proiektzio demolinguistiko izena du ikerlan bat e, eskatu diozue, galdegen diozue ziadeko entrepresari, jakiteko amar urte barru, ze proiektzio eta herri uemako herri hoietan euskararen egoera e, ze izanen den eta zuen kezka hori ikerketa honek eh, berresten du? Ba, e, ikusten duguna da azken urteotan, e, ba, bueno, guk tarteka, badugu ueman hainbat lan hildo daude, eta lan hildoetako bada ikerkuntza, eta azken urteotan egin diren, ba, ikerketa edo estadistikek erakusten dute hori, ba, e, beranzko joera etengabean goazela eta hori, balen esan dudana, e, gure herri hauei eusteak duen garrantzia kezkaturik eta horrek ba, ezinbesteko eh, papera jokatzen duela oharturik, ba, esan genuen, ba, bueno, hemen zerbait egin behar da, e, larrialdi linguistikoa bizi dugula agerikoa da, e, gero eta agerikoagoa, eta ea hori ba, datuetara ekartzeri badugun, eta horrexegatik eskatu genion ziadeek hori, eta bueno, ez du emako udalerritako e, proiezio bakarrik egin, azkenean egin du egoalde guztiko proiezio bat egin du. Iparraldea ez, iparraldeko daturik ez daukagu, eh, tamalez, baina e, hegoaldeko datua baditugu INE, eh, Instituto Nacional de Estadística edo Estadistikako Instituto Nacionalaren datuak erabili dira batez ere, eta hori kontuan harturi, ba hor bilakaera bat ikusi da, ez du esan nahi, behin da berez azpimarratu duen bezala, hori horrela izango denik hon, hori horrela izango da baldin eta gaur egungo datu hauek, eh, joera erakusten duten datu hauek, bere horretan mantentzen badira, eta guk ere, ba, orain egiten duguna baino, e, lan hobea egiten ez batuko. Hau da, eh, guk esaten duguna da, ba, izkuntz politika egitean kontuan hartu behar dela, herri eskualde edo lurralde bakoitzaren egoera, ezin dugula hizkuntz politika bat eta bakarra egin Euskal Herri osorako, ze egoera arras desberdina dira batetik bestera, eta hori ze hori ari gara aldarrikatzen eta bai ba uste genuen edo susmoa genuen hori ba baiestatu egin du proiezio honek xetasun eta nabardura asko ditu proiezioak eta horregatik ez nahi sartuko xetasunetan ze beharko genituzke pare bat ordu eh? baina ba joera bentsa joera nagusia hori da eta bueno ba hor eh, lehenaz gain ba larrialdi eskil edo kanpai hori jotzera etorri da hori ohartara horretaz eta ikusiko dugu ba ia denoi e, zaigun alarma gorria eta hildo bereko edo horrek eskatzen duen neurriko ba, politikak martxan jartzen ditugu. Hmm. Martina Ramendi, txostenak eh, dio beraz aipatu duzu mezela ez, Euskaldun kopuru edo euskeraz dakiten da eh, baliatzen dutenen kopura apalduko dela proiektzionen arabera. Bai. Aipatu duzu neurri batzuk ala ere, labur-labur aipatuko zen guke zuen ustez ze neurri hartu beharko lirateken epe moz batean joera hori iraultzeko? Hombre, gu neurri konkretuak ez ditu gaipatu, ba, hori ba, beste eh, erakunde edo administrazio publikoen lana ere badelako, baina bueno, esaten duguna da, ba, eh, edozein politika egiten dugula ere, ba, mesedez, eh, Euskararen aldagaia, Euskararen e, baldintza hori, ba, lehen etxe egin behar dugula, mai gainean presente izan behar dugula, eta esan nahi duena da, sail guztietan, hau da, e, gobernu bate baldin badu e, ekonomia saila, gizarte politika saila, kultura saila, kirol saila, sail guztietan egon behar duela presente Euskararen faktore horrek. Ezin dela ba, Euskarako departamentu bateuki, euki, aurrekontu batekin, eta ura ibili e, departamentu guztietan e, misiorolari lan egiten, ez ez. Sail bakoitzak izan behar du bere Euskara txipa piztuta, eta hori kontuan harturik, ba, politika jarri zail bakoitzak bere, bere arloan. Ba, Martin Aramendi, ataungo ausapaz eta UEMako mankomunitateko presidentea, mila esker eta izango du berriro elkarren berri. Ondo gizegi? Eskerrik asko zuei.